Desde hace tiempo que no te veo, mami. Quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta para mí, que en los enemigos miran feo. Llego a la disco vestido de Jordan. La baby se me pega con un rico splash. Conjunto en A y una Air por One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panecito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Kuch. Calladito que ninguno se puede enterar. mí. Le canto al oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en medallo y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Tenía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordan y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto en gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panecito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a puch. Calladito que ninguno se puede enterar. Llego a la disco vestido de Jordan. La baby se me pega con un rico splash. Conjunto en y una Air Force One. Es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que puede pasar. El panecito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a push. Calladito que ninguno se puede enterar.